Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. Усім добрага вечара як звычайна па панядзелках выправляемся на шпацыр па мінску якога сёння ўжо няма але мінула жыве ва ўспамінах яго жыхароў сёння экскурсію па сваім мінску ладзіць паэты і літаратуразнаўца Анатолій Івашчынка вітаю Анатоль яшчэ раз можаш прывітацца то тут у некага э, рукі э, <laughs> не на тую кнопку націска добрый вечар скажи адразу ці можаш э, у натоўпе у у мінску пазнаць хто мінчанін хто народжаны ў сталіцы а хто прыезджы хто панаехаў ага. ну хіба што цяпер ужо не Таму что гэтыя панаехалыя добра маскіруюцца <laughs> раней можа быць яшчэ і так а цяпер ужо а раней калі які цяпер маш на увазе раней а это 2000-е пачатак 90-е 80-е ну ліхія 90 это пэўна адразу было відаць что ж ну відаць разбежка была большая паміж э, метраполій і панаехалымі А ў чым гэта выражалася вось што значыць быць мінчанінам гэта як я дарэчы усім мінчанам гэтае пытанне на пачатку задаю Да я вось ніколі пра гэта не задумваўся Ну вось я у мяне трошкі з іншага пера ёсць асацыяцыя калі едзеш на ўсход беларусі то то вось усмешкі ў людзей яны як бы трошки смайлікам уніз не хочу нікога пакрыўдзіць а калі едзеш на захад то смайлік ператвараецца вось нормально не тым плане что там люди больш сумныя а ў тым плане что вось гэта ну калены ніякіх эмоцыяй не выражаюць а, вось але вось гэтыя рожкі смайліка ці ўверх ці ўніз вось у менску гэта роўны смайлік вось ну, во... так. так ну словам вось нешта такое можа ёсць антрапалагічна мімічнае такое вось а ты мінчанін у якім пакаленні ну атрымліваецца што мой прадзед алексей прохараў сюды прыехаў і дарэчы ён прыехаў з ташкента вось другі мой калюжак пра казаць пра дзядоў другі мой дзед па маці па кудзелі ён прыехаў з цэнтральнай украіны ён адчоліваў э, стаўбцоўскі э, сельгаз і і ён такі вельмі быў вядомы свой час чалавек і ён па сутнасці падымаў сельскую гаспадарку вось ён цэнтральную краіны мой дзед таксама Анатолій Ващенко Дякую Бог мой дзядуля жывы ўжо ў такім пашанотным веку 92 гадкі мае вось ён э, сам э, з брагеншчыны то бок вось ну такі так твой земляк ну, ну, блізкашына ну, так, <laughs> так, Вось ён таксама займаўся сельскай гаспадаркай, прайшлі абодва дзяды вайну, восьось таму ну гэта якім у трэцім пакаленні атрымліваецца так? ну атрымліваецца а то нават і ў чацвертым калі лічыць што працяць прыехаў то Але ж Табаров... прыехаў пра, пра дзе, ну, ну, так, не, не нарадзі Ну і дзяды не нарадзіліся ну бацькі ну будзем лічыць у трэці ну, так у трэці і нарадзіўся ты ў вельмі такім месцам увогуле хацелі пачаць э, сёння шпацеры зусім з э, іншага э, аб'екту калі можна так сказаць але вось э, э літаральна за некалькі хвілін да эфіру вырашылі што пачнем мы з карла маркса дзе ты нарадзіўся так, я згадаў што я нарадзіўся на вуліцы карла маркса у Што гэта за дом ці ёсць он зараз гэты дом Ён ёсць гэта дом нумар 8 гэта восьміпад'езны пяціпавярховы дом які будаваўся 10 у канцы сороквых гадоў пачатку 50-х ну так уже даводзіўся да ладу яго будавалі палонныя немцы восьось пачыналі будаваць прынамсі пэўным сэнсе вось мой прадзед алексей прохараў ну не той што ён кіраваў будаўніцтвам гэтага дома але ён займаўся да прыкладу на Э, як вайсковец былы э, як удзельнік вайны ён займаўся пабудовай э, стадыёна дынама і там побач ён атрымаў кватэру таксама на карла маркс але насупраць калі я не памыляюся у тым жа доме дзе да прыкладу владимир орлоў жыве з вядомых людзей А вось а наш дом нумар 8 ён знаходзіцца на поруч з палацам шахматы шашак куды я дарэчы таксама хадзіў малым і наступны такі вядомы аб'ект гэта гістарычны краязнаўчы музей з гарматай і вось адзін з маіх такіх першых усвядомленых яскравых успамінаў гэта тое што каля майго дому стаяла старадаўняя гармата А калі першы раз я не ведаў музей я не ведаў думаў можа яна сапраўдная для обороны я не не разумеў что гэта арт-аб'ект что это экспанат я думаю ну а раптам немцы раптам яшчэ хто прыйдзе і можна будзе стрэльвацца а там яшчэ далей танк стаяў у нас э, таксама ж на карламаркс ну, так туды так. далей трошки дадому офіцераў там абаронены мы былі надзейна ну калі прыйшоў дадому офіцераў калі узгадаў дом офіцераў неподалёк там і школа э, чавёртая так э, у якой ты вучыўся ну правильно цэнтравы то і, і вучыўся натуральна у цэнтральнай школе што гэта за школа чым яна адметная чаму на чацвёртая Ну яна адметная найперш тым што гэта самая старая школа мінска э, даруй давай зарыентуем э, слухачоў э, дзе нас знаходіцца там што лета кожны... вуліцы чырвонаармейская насупраць былой нацыянальнай ленінкі бібліятэкі насупраць гістфака які раней быў філфакам бДУ я думаю, так даволі зразумела зарыентаваў і калі наша перадача называецца менская брукаванка то акурат вось уніз ад школы яна і дагэтуль гэтая брукаванка ідзе і паралельна карла маркса таксама брукаванкай ад танка спускаецца да першамайскай і ракі свіслач то бок і твае гады калі ты вучыўся там таксама была брукаванка, брукаванка так. школа до да гэтага часа дзейнічае школа дзейнічае дзякую богу квітнее пра яе вельмі добрыя водгукі і сёлета 20 год як я і скончыў фіншую школу хадзіць так а самой школе вось менавіта як такой установе як школа нумар 4 другой катэгорыі сёлета 100 гадоў таксама варта павіншаваць школу нумар 4 а будынку, будынак лічыцца наогул ну як бы я не, не, не до конца веду наколькі гэта праўдзівая інфармацыя але я ведаю што школа ў 1906 годзе адзначала э, ну Лі, адлік э, ідзе 1906 года то бок у 2006 тады адзначаўся столетні юбілей будынку як бы. там была мужчынская гімназія ці яшчэ называлі філалагічная гімназія то словом мяне філфак як бы ўжо быў закладзены ў падмурку самого самога будынка школы гэтай нашай Ну так разумею што вучыліся там асноўным дзеці тых хто жыў у цэнтры на тым жа карла маркса хто са знакамітых людзей меньшан вучыліся в гэтай школе ці ведаеш ну вось наколькі памятаю там вучыўся олег янкоўскі вядомы наш актор і Э, там вучыўся з таго каго я згадываю на ўскід пёдор пётр марцаў вядомы вядомы журналіст заснавальнік газеты пдг імя і гэтак далей э, ну да прыкладу там вучылася літаратуразнаўца Ганна кісліцына з якой у можна сказаць э, ну мяне таксама лёс звёў бо можем паспеем можа не пагаварыць пра інстытут літаратуры паспеміш восьось э, яна мяне можна сказаць прывяла ў інстытут літаратуры таксама знакавае такое месца горада там багато хто вучыўся хаця са мной э, я вучыўся ў 90-е у нават с конца 80-х э, я не лічыў что я лічу э, что я вучуўся у нейкай элітарнай школе то бок э, пераважна гэта былі дзеці простых э, навуковых супрацоўнікаў як простых навуковых супрацоўнікаў <laughs> вельмі просто ну скажем так шараховых то бок не дырэктараў там заводаў і уладальнікаў параходаў восьця былі у нас і дзеці міністраў таксама як пасля высвятлялася але ніякім чынам яны сябе не праяўлялі як нейкая эліта Вось і мы сябе абсалютна лічылі звычайнай такой менскай шпаной і мы не лічылі што вось мы там нейкая эліта Гэта пачалося можа быць ужо там бліжэй да класа 10 11 калі у да просто папросту пачаліся з нерухомасцю нейкія справы калі яна сапраўды э, ну атрымала свой нейкі вялікі кошт вось у тым месцы бо дагэтуль такога не было ну і до да нас не толькі прыходзілі э, дзеці навакольны там кіроўскі завод побач там шмат было дарэчы дзяцей у Э, бацькі якіх працавалі на кіроўскім заводзе ну, да прыкладу цяпер ён здаецца ўжо не функцыянуе ну, так ну неяк ён дакладна не э, магу сказаць але яшчэ некалькі гадоў таму неяк так умоўна кажучы функцыянаваў на палову што тычыцца э, цэнтра як э, размешваць дзеці напрыклад якія жывуць скажем зялёным лузе жылі і жывуць э, ці там у шабанах там дзяцінства зусім іншае ці не сумна было э, у дзяцінстве жыць у цэнтры няма гэтых э, раён на раён ці былі такія сутычкі які э, все было ну па-першае яшчэ не будзем забываць пра такія аб'екты як стадыён дынама то дзе мы таксама бавілі даволі шмат часу мы там і гулялі ў футбол прычым нават часам маглі забегчы на само поле пагуляць пакуль вартаўнік не выбежа і нас не згоніць па пару удараў у браму зрабіць восьось там было шмат таго у як бы зоне дзіцячага доступу чаго сёння няма ты ж самыя дахі восьось і шмат шмат у то бок э, вуліца кірава карла маркса энгельса на той момант гэта было зусім не тое элітная не та элітная забудова якая цяпер мяне э, ну, шмат хто з сяброў жыў у таких дамах 50-х гадоў якія страшнавата было заходзіць Вось калі зайсці ў сутарэнні таго ж самага майго дома, то відно, што гэта што гэта будавалася ў 50тые Вось бо фасад э, верхняя частка яна аднаўляецца, а ніжняя стаіць на яловых старых распорках. Э, не ведаю як цяпер, бо мужу гадоў больш за 10 як мы адтуль з'ехалі. Вось, але тым не менш, э, ну, некаторыя мае сябры жылі ў такіх умовах ну, я б сказала амаль аварыйных э, я кажу что гэта не было э, мы себе не адчувалі залатой моладзю я даволі часта калі камусьці кажу что я жыў на карламарла адразу людзі мяняюцца <laughs> мяняюць свой погляд і глядзяць на як на нейкае залатого хлопчыка гэтага э, абсалютна не было і блізка ну тым больш 90-е гады вядома что это быў за час Ось, не заўсёды і, і не ва ўсіх там хапала грошай на а ад зарплаты до зарплаты просто на ежу тут не выпадае казаць пра штосьці такое я разумею што ў шабанах відаць не найбольш соладка жылося але я думаю разбежкі вялікай то і не было такой мы зробім паузам вернемся ў эфір праз некалькі хвілін а нумар для смс нагадаю калі маце пытанні 9705 у перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка. Працягваецца шпацар у кампаніі з паэтамі літаратуразнаўцам Анатолем Івашчынкам, калі маеце пытанні, альбо вам ёсць што дадаць да слова Анатоля, дасылайце смс на нумар 9705. Э, зараз мы э, далёка ад Карла Маркса не адышлі наадварот да яго вяртаемся. Э, больш за ўсё нас цікавіць, так разумею, былая крама рыба. Вось прызнаюць яшчэ ніхто крамаў у якасці <laughs> аб'екты для шпацеру э, не абіраў чым э, такая знакамітая гэтая крама і што цябе з ёй звязвае ну відаць э, трэба пачынаць што мяне з ёй звязвае гэта адзін з яшчэ э, адных такіх дзіцячых усвядомленых успамінаў пасля гарматы э, для музею гэта крама рыба яшчэ няма яе цяпер няма я цяпер няма і вось э, са славутымі барэльефамі але барэльефы здаецца захаваныя тым месцы э, дзе вось яна была там зараз нейкая рэстарацыя э, ну па-першае на вуліцы карла маркса крамаў было не так і шмат маім дзяцінстве вось і там э, насупраць не над тым жа баку яшчэ была цырульня адзіная таксама ў раёне і там можна было ў чарзе вельмі доўга сядзець восьось папросту ну і ідучы садку і пасля там канешне ж пацыруючы ў школьны час студэнцкі я ноху не кажу вось натуральна што ну з маці пасля садку мы заходзілі ў краму рыба восьось я стаяў старанна разглядаў гэтыя прыгожыя барэльефы у ну і дзесьці спрабаваў там з-пад касы выцыганіць нейкую нейкі пятак які туды заваліўся наогул некаторыя я ведаю што параўноўваюць краму рыба з такім культавым піцерскім месцам ленінградскім як кафе сайгон я думаю што у такім лакальным лакальнай праекцыі тут не будзе не вялікага перабольшання ў такім параўнанні бо сапраўды ну гэта вельмі знакавае месца вось калі ў 2008 годзе калі вялося пра ліквідацыю крамы грамадскасць тады буралася э, гэта маўляў культавае месца беларускай культурніцкай тусоўкі А што за тусоўкі там адбываліся э, здаецца э, крама вось для тых хто ўвогуле паняцця няма што мне калі была крама крама рыба то Як как гэта, <laughs> як гэта можа быць культавае месца для культурніцкай беларускай тусовкі Ну натуральна што э, справа не ў тым што гэта крама рыба яна магла б называцца можа быць і неяк інакш Вось э, папросту там ну я думаю што э, справа ў тым што там побач знаходзіліся па-першае інтэрнаты БДУ па-другое насупраць знаходзіўся філфак ранейшая партшкола, вось а філфак таксама не толькі філфак быў але яшчэ і так званы фэс філасофска-эканамічны факультэт і мне канешне прасцей казаць пра тое што я ведаю восьось хаця падазраю што ўсё тое што я ведаю яно па інерцыі перадалося ад нейкіх папярэдніх пакаленняў восьось і для нас ну гэта ўжо была было такое месца ну месца сілы тым сэнсе што ну это было такое тусовачнае месца восьось і у Ну, досовочные штуки можно возить. Это бук избирались э, на пиве и обмерковывали, не видел, читали и, один другому и, верши, и новости, глобальные проблемы, значит... Молоди чё... белорусской 90-х э, годов. На углу сусвету. Вось, так. Ты ведаешь, вось, ну, калі про гэта казать, э, то мне здаецца, что вось гэта был час, я маю на увазе конец 90-х, может быть, апошний час с спотканием у реаля як гэта часта бывае з нейкай з'явай, якая канае перад сконам ці ў прачуванні скону гэтыя спатканні былі і змястоўныя яскравы. Я гэтаму часу вельмі ўдзячны. Бо пасля прыйшоў час, калі ўсе пачалі ўжо сустракацца э, ну онлайн, так мовіць. Так? Яны ўжо бачылі свае аватаркі. Вось. А побач ну, да прыкладу знаходзілася яшчэ одно культавае месца под назвай ля Феликса ці просто Феликс і піва могло набывацца як у краме рыба там яно было даволі таннай і не кепскай якасці. Тобто Лучайно. можна було і випити його, не доходячи від каси? В принципі, так. В принципі, можна було і на приступках, можна було пройтися до Фелікса. Для Фелікса була крама під назвою Звище. Там так само було розливне пиво, і воно було трошки вже е, була крама, так. дорожейше. <laughs> ось так. Я не веду, що, до речі, ось тепер там нешта є. Я навіть ще пам'ятаю, що ось у цій крамі, у Звище, яка для Фелікса, коли я був там, ну, може бути, 6-7 годовим, там разліў, на разліў прадавалі квас. І гэта было такое дзіва. І трэба было стаяць гадзіну, а то і дзве ў чарзе з трохлітровым слоікам, каб атрымаць гэты квас. Вось, магчыма, і піва там таксама разлівалася, але натуральна, што стаяў я за квасам. За, па, за квасам. Але э, вяртаючыся да э, крамы рыба 29 красавіка, паправка калі памыляюся 2009 года адбылася мастацкая акцыя пад назвай рыбны дзень і ты ее наколькі мне вядома таксама прымаў удзел у гэтай акцыі что гэта было за акцыя Ну я прымаў удзел як бы творча я просто напісаў тэкст э, які называўся таравы ван калі прачытаць <laughs> яго задам наперад то атрымаецца слова на выворот я э, я просто напісаў пра вось якраз тое пра што цяпер і кажу прынцыпе пра свой досвед стасункаў з гэтай крамай у тым ліку і пра нейкія такія э, міфалагічныя рэчы навучання на філфаку вось э, ну у трэба казаць что ёсць такая суполка якая называется другі фронт мастацтваў туды ўваходзіць пэўная колькасць вядомых і літаратараў мастакоў таких як зміцер вішнёў таких як і лясін таких як Віктор жыбуль ось і до да гэтай акцыі далучыліся ну, вялікая колькасць ну, іншых не была акцыя в абарону у крамы так і по нумар э, альманаха тэксты тэматычны так і называўся рыба 12 нумар э, вось дзе ў прынцыпе увесь корпус тэкстаў таких ностальгічных э, фантасмагарычных быў сабраны тым ліку там і мой тэкст быў восьось э, я думаю что ў сеціве можна знайсці і пачытаць гэтыя тэксты там бо я паўтаруся што шмат для каго это было сапраўды вельмі такое не э, значнае месца э, якое ну вось можна з сайгонам піцерскім параўнаць там канцэртаў не давалася але яны даваліся побач літаральна і на прыступках і на філфаку іля Феликса і далі на ўсход А як гэтая акцыя адбывалася у Это, что, что отбывалось подчас этой акции? Под, я на самой людей? акции не присутничаю. Не, не присутничаю. Не, я кажу, что я только его текст написал. Я не, был... думаю, может, после пришел со своим текстом, уже э, могучивали эти тексты. Але не было не, бу, не так. буду хлусить добра мы зараз зробім паузу але э, далёка не даходзім таму што наступным пунктам маршруту ад Анатолій вашынкі філфак бДУ які месціцца акурат насупраць крамы рыба вернемся ў эфір праз некалькі хвілін у can dance all night. And she pulled me into a wild one. I was moving like a man in a trance. Брукаванка. працягваецца шпацар у кампаніі з паэтамі і літаратуразнаўцам анатолем і вашынкам калі маеце пытанні альбо ёсць вам што дадаць да слова анатоля насылайце смс на нумар 9705 філфак бДУ у нас на чарзе які таксама месціцца на карла марксам толькі адрозненне ад крамы рыба ён па-ранейшаму стаіць на сваім месцы і функцыянуе як менавіта э, філфак э, што сюды прывяло ну зразумела што ты там вучыўся э, але чым была аздобленая <laughs> калі можна так сказаць вось гэты час адбывалася час вучобы на філфаку ну па-першае я вучыўся ў той час калі на вуліцы карла маркса яшчэ раслі ліпы там же яшчэ ёсць крыху <laughs> ну не ведаю зрэдку хутка можа вырастуць <laughs> так давно гэта было але тады гэта быў густа густа заселеная вуліца восьось ну цяжка сказаць что прывяло акрамя тэрытарыяльнай блізкасці ад Э, месца жытла хоць я ўсё адно ўвесь кожны раз спазняўся на заняткі хоць жыў так, так і надзвычайны так, літаральна 5 хвілінах э, Ну я думаю что як крамы рыбаням рыба няма так у пэўным сэнсе ўжо і філфак далёка не той якім ён быў калі я вучыўся і тым больш якім ён быў ну, такі легендарны філфак про які ўжо ішла нейкая такая пагалоска і міфалогія то Ну, конечно, это быў такі нефармальны інтэлектуальны асяродак. І дзякуючы не толькі таму, што там быў філфак, а як я ўжо казаў, там яшчэ вучыліся і студэнты філосафы, з якімі мы таксама вельмі шчыльна сябравалі і усе нашы гаворкі пра глабальныя нейкія пытанні, э, якія суправаджаліся тым, што мы заходзілі ў краму рыба, абавязкова іх удзельнічалі і студэнты ФЭфа, вось і не толькі філфака. Э, калі было вельмі холодна, ну часам э, нам даваў прытулак наш дарагі філфак і да нас маглі далучыцца хлопцы з трубы ці хлопцы з макдональдса, якім было э, далёка з трубы труба гэта на кастрычніцкай такое месца таксама вельмі знакавае там прадаваліся дыскі труба пераход гэты ад так, кастрычніцкай так, на... называўся труба не ведаю ці зараз это слово ўжываецца. Вось. Ну там просто тусавалася часам ехапата. Вось і яны просто пагрэцца прыходзілі, але і паслухаць таксама вымушаны былі. Слухаць, цяжка ўявіць, што ў гэтым пераходзе у гэтай трубе нейкія тусы адбываліся. Вось сёння гэта проста неяк нават. Ну э, калі займацца значыць, тапанімікай э, такой нефармальнай, то там э, як бы зверху за насупраць палацы рэспублікі там быў так званы п'яны дворак і найперш тусы адбываліся там Вось, труба была як бы знізу ну але ўсё гэта таксама разам магло называцца трубой ты дзе я на трубе mm -hmm. куды пойдзем пойдзем на трубу а, ну, як бы вось хоць ну мне прасцей казаць пра тое э, што мы адтуль людзей пра пагрэцца прыводзілі да сябе а чым тое што я там быў такі ўжо вялікі заўсёднік хай нехта іншы лепш распавядзе <laughs> про трубу але вось што тычыцца таго што хацелася бы цябе пачуць непасрэдна у э, папярэдняй размове ты пазначыў э, некалькі момантаў які хацеўся бы згадаць з філфака бДУ гэта альманах э, скрыпторы гэта студэнцкая газета наша ніша гэта гурт цмокі гэта сам выдатаўскі часопіс вясковыя могілкі і кніжны шапік на першым паверсе а Так, сапраўды, гэта ўсё было. Э, кніжны шапік, ну, напрыклад, гэта тое месца, дзе я ўпершыню бачыў часопіс дзеяслоў. Там быў першы нумар дзеяслова, які толькі выйшаў у 2002 годзе. Я тады вучыўся на чацвертым курсе філфака. Я абсалютна яшчэ не ведаў, э, чым буду займацца па сканчэнні гэтай установы і так сталася што ўжо вось гадоў 15 я так ці інакш працую у гэтым часопісе які я вось у гэтым шапіку просто набыў вельмі здзівіўся мягка кажучы што вось такое выданне ў нас можа быць э, што такі аўтары такой якасці такого кшталт ну першым нумары быў алесь разану Святлан алексеевич мікола захаранка владимир нікляю з паэмай паланэ цудоўнай не пераўзыдзены ў сваім родзе алеся сташонак вось усё гэта рабіў ну галоўным рэдактарам і быў ёсць барыс петрович і тут я раптам бачу что намеснікам рэдактара ці там побач з ім стаіць мой навуковы кіраўнік алесь пашкевич ось і ён якраз калі казаць про філфак ну ён быў так маім кіраўніком я абараняў у ну дыпломную працу ў яго ён мяне ну пазнаёміў да прыкладу за лесем разанавым ён выдаваў студэнцкі такі альманах які называўся скрыпторый выйшла калі не памыляюся тры нумары ўсяго это закі перыяд за колькі год ну вось першы нумар выйшаў дзесьці ў 2002 здаецца вось ну якраз калі я ўжо нешта пачынаў пісаць і гэта быў якраз першы нумар другі быў у Можа я быў на пятым курсе, можа 2003, а трэці ўжо відаць у чацвёртым, а там ужо далей і Алесь Пашкевіч перастаў працаваць і не стала і скрыпторы. Вось ну наша ніша э, гэтую газету ну, такая была на сцен газета э, філфакаўская якраз вось майго часу яе э, выдавала Аксана Пязлепкіна, яна са мной разам вучылася. Э, вось цяпер такая даволі вядомая э, навукоўца, Яна э, выкладае на журфаку у інстытуце літаратуры. А што друкавалі ў гэтай студэнцкай газеце наша ніша? Ну, як, э, як у любой студэнцкай філфакаўскай газеце там друкавалася творчасць студэнцкая. Там друкаваліся эпіграмы, прыколы, фэйкавыя розныя навіны. Вось. Ну словам, такая вясёлая была хорошая філагічная газетка якую здаецца Аксана адсотку на 90 і сама пісала под рознымі нікамі <laughs> Вось а ну, таким як бы пера э, то бок э, наша ніша ёсць же зараз наша ніна такі проект ну, так, так. в інтэрнэце ось а пераем наша ніша пераемніца у Э, сам выдатаўскага часопіса вяско вясковыя могілкі вельмі вясёлая вясёлая так сама назва восьось так яе рабіла вера бурлак я наш вера жыбуль я наш джеці яскравая паэтка восьось і ё дапамагаў Віктор жыбуль які у пазнейшым стане яго яе мужам Вось, яны разам рабілі вось ну я на трошки раней я яшчэ э, наколькі я памятаю вясковыя могілкі ў 97 годзе пачаліся і ну я ўжо заспеў як бы конец <laughs> вясковых могілак калі вучыўся Але... так чаму так называліся вясковыя могілкі это быў просто такі э, дзеля жарту назва ну, я думаю что і веры і віцю імпанавала э, такая трошачки некрафілічная сімволіка ці вось ну так не ведаю чаму ну по Я думаю, што калі пачытаць раннія вершы віці жыбуля, то будзе зразумела, <laughs> чаму так называўся гэты часопіс. Вось трошки э, старэй за нас вучыліся і Андрэй з куркой, Мікола Шакель, ну Мікола Шакель з Андрэем з курком, акрамя таго, што гэта людзі такі філалагічна, Магутныя, ну Андрэй на сёння рэдактар газеты наша Нва восьось а мікола шакель быў э, доўгі час э, здаецца намеснікам рэдактара культавай газеты студэнцкая думка восьось такой ну пэўным сэнсе моладзевага аналага беларускамоўнага я думаю плейбоя у добрым сэнсе там вось так таго плейбоя ну, 50-х 60-х гадоў літаратурнага плейбоя восьось але яны да прыкладу гралі у гурце смокі ў двох Андрей на басу мікола на на рытм гітары калі не памыляюся і ввечары э, ідучы по філфаку можна было пачуць э, рыфы э, рабят і там тэкст э, ты моя бензапіла да прыкладу <laughs> восьось э, то бок у прынцыпе ўсё буяла і ось я можа быть заспеў ужо штосьці набліжанае да вясковых могілак у гэтым плане то Вось хаця ну няма на што скардзіцца. Мне здаецца, угледзячы ну, вось на сённяшнюю сітуацыю, ну, нават калі ўзяць нейкія колькасныя паказчыкі, Калі я паступаў было 110 чалавек на беларускім аддзяленні з іх 10 хлапцоў цяпер ну баюся схлусіць але здаецца не больш за 20 чалавек вучыцца на філфаку на беларускім аддзяленні тому ну, это, это вельмі сум так у, за 10 год у 10 амаль разоў скарацілася колькасць ну не кажучы пра уступныя балы бо калі я паступаў агулам бал быў каля 5 чалавек на месца на філфак цяпер яшчэ можа і даплоціць каб аб хлопец пайшоў на філфак сумныя ўспаміны трэба сказаць <laughs> не ўспаміны якраз такі яскравыя але калі параўноваеш з ним сённяшнім неяк становіцца крыху і сумна але каб не засумаваць мы зараз зробім паузу вернемся ў эфір праз некалькі хвілін а гісторыя горада праз гісторыі яго жыхару. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка. Вяртаемся да прагулянкі з паэтамі літаратуразнаўцам Анатолямі Вашчынкам нагадвы нумар для смс 9705 э, і зараз у нас на чарзе дом літаратара на фрунзе 5 калі не памыляюся так правильно. Што э, табе хочацца ўзгадаць э, у гэтым адрасе? Э, ну па-першае гэта тое месца э, куды маецца на увазе саюз пісьменнікаў які на той момант знаходзіўся ў доме літаратара гэта тое месца куды я быў размеркаваны пасля філфаку і канешне ну гэта таксама такое вельмі значнае месца для менска месца сілы бо ну натуральна што цяжка тут як кажуць пераацаніць яго значэнне ў плане як месца творчага асяродку і так далей ну і будынак сам по сабе такі э, цікавы восьось ну калі казаць пра э, тое што на маіх вайшах адбывалася то да прыкладу ну першы конкурс маладых літаратараў імя Наталь арсеньева дзе я браў удзел у якасці э, конкурсанта адбываўся там у і гэта быў 2003 год тады саюз пісьменнікаў супольна з пэн-цэнтрам арганізавалі вось такі творчы конкурс для моладзі куды запрасілі э, па-першае паэтаў э, з усёй беларусіі і прыязджалі людзі сапраўды вялікая колькасць рэгіёнаў і даволі шмат людзей у Ну, я просто нават не хачу імёны называть бо абавязкова кагосьці забудуся але гэта вось вялікая колькасць людзей які сёння ў літаратуры уже трывала і не по адным зборніку вершаў не толькі вершу выдалі восьось і ну для мяне гэта канешне такая падзея вельмі значная на ну адбывалася доме літаратара і тамака была вялізная бібліятэка якую цяпер на жаль няма то Э, вось э, то бок кніжкі ўдалося захаваць, але памяшканне на жаль не. Вось і на месцы гэтай бібліятэкі тады калі дом належаў сюзу пісьменнікаў, ну, адбываліся самыя розныя цікавыя літаратурныя акцыі, паседжанні. Ну, да прыкладаў <clears throat> такая э, можна сказать суполка як галерэя Б. Вось там засядала і вялікая колькасць э, маладых паэтаў там спрабавала сябе там была такая свайго роду свая і атмасфера і можна сказать міфалогія ну да прыкладу э, можна сказать куратарам галерэі б быў ігор бабкоў там і называлася галерэя б Ён казаў, што не не таму што, <laughs> э, не таму, што гэта першая літара яго прозвішча, таму што ну вось бібліятэка, ці не ведаю бог, ну слова мне цяжка казаць гэта ягонае слово і дарэчы кніжная серыя так называлася ну магу коротко распавесці як адбываліся паседжанні галерэй б значит прыносілася такое пажарнае чырвонага колеру вядро у яго ставілася ружа одна одна таксама чырвоная восьось і гэта вядро ставілася на нейкі такі дубовы э, ну яшчэ савецкага часу стол на Ну вось які там у гэтай бібліятэцы быў, за якім можа быць умоўна кажучы там Шамякін ці Макссім танк штосьці мог пісаць. Ну і вакол гэтага вядра збіраліся маладыя, не толькі маладыя аўтары, самыя розныя. Вось. Я наогул тады працаваў ну гэта называлася кіраўнік спраў дэ-факта сакратаром саюза пісьменнікаў не трэба блытаць у савецкі час сакратар саюза пісьменнікаў гэта фактычна старшыня ну, то бок нелгілевіч быў сакратаром ну, так, так. пісьменнікаў у мяне такія былі функцыі функцыі каардынацыйныя хутчэй вось э, ну, вельмі сціплыя але я ну быў сведкам вялікай колькасці самых цікавых э, з'яў бо паколькі тэрытарыяльна гэта каля плошчы перамогі месца у цэнтравое цэнтральнае і хто толькі до нас не заходзіў а я ўвесь час у прынцыпе такі працоўны знаходзіўся там і ну вось магу такі мікраанекдот распавесці э, прыйшоў на прыём до да нас э, нейкі чалавек э, такой грузінскай знешнасці восьось і ён сапраўды аказаўся грузінам я попрасіў выпісаць ему спраўку даведку што ён э, пісьменнік И долго Просто потом... Вас, э, так, дайте, вы, мне дайте, мне, что я дайте мне доведку, что я письменник. Принес свои книжки на грузинской мове, показал, что я, правда, письменник. А на вот что вам такая доведка, а вот там некие проблемы с видом на жихарство. А жив он не у Менску, а в Гомле. Вот. И словом, ну, он беженец э, после грузино осетинской войны сюда приехал. Вось. И словом ну я сяджу выпісваю ему гэту справу даведку чаму не даць чалавеку даведку что ён пісьменнік калі ён сапраўды пронёс і ну, кніжкі прынёс кніжкі пока і давёл ось пакуль я гэта рабіў до нас прыходзіць мікола якович аўрамчык э, наш патрыярх літаратурны якога на жаль няма ўжо летась сышоў ад нас так ужо под 100 гадоў яму было ну тады яму было гадоў 90 восьось і ён такі трошки ўжо быў падслепаваты на той час і ну ён глядзіць что стаіць нейкі чалавек грузінскай знешнасці а ён яшчэ по тэлефоне гэты пісьменнік грузінскі кудысьці тэлефанаваў э, пытаўся калі самолет надбіліся ну так ладно зразумела что грузин вось а я выпісваю гэтую даведку а у мяне на стале ляжыць кніжка э, я тады захапляўся творчасцю барыса акуніна просто ляжыць кніжка акуніна а і вось мікалаякулевіч пачакаў калі я разбяруся з гэтым пісьменнікам выпішы яму гэтую даведку ён падзячы цыдзе паляціць у сваю тбілісі тады мікалаякулюш запытаўся толя дык што гэта быў сам акунін <laughs> то бок і у гэтым пытанні не было нічога дзіўнага бо хто заўгодна мог і я акуніў у тым ліку мог туды завітаць гэтае месца але ж сам акунін так і завітаў у не ведаю А што тычыцца э, паседжання галерэі Б ну я, я так просто трымаю не магу спакоіцца кому сядалі вакол гэтай гэтага вядра з ружа так, пасля гэта ружа вось мой абавязак быў як ну такога э, захавальніка традыцыі і архіварыуса ты ружа прэзентавалася ну любому удзельніку э, гэты гэта паседжання ну як бы на мой густ я мог падарыць да, выбіраў найлепш Ну я канешне звычайна дзяўчатам дарыў натуральна восьось э, але мог ну падарыць калі дзяўчат было мала таму хто прачытаў самы э, на мой погляд лепшы верш часам мог падарыць таму хто ніводнага слова за ўвесь вечар не сказаў восьось то бок ну але хтосьці ее ў выніку атрымліваў а пасля гэтага мы звычайна ішлі у кавярню бярозка яшчэ одно побач культавае месца у А, зараз але няма таго што раньшедаўна недавно быў все все давно не то але слухай раней можна вось было паставіць вядро з ружай і круто правесці час пабавіць прычым не пры проблемах это зрабіць сёння так сёння так ж хто гэта ты давно памятаеш такой каб нехто такое рабіў а Сёння ж ніхто не вылазіць са сваіх э, гаджетаў з інтэрнэту. Усё нейкія э, суполкі аж надакучвае, калі ўсе разборкі вядуцца ў сетцы, разумееш. Але не пра тое, нешта я тут подключацца пашу. <laughs> Ну мы ўжо просто не маладыя з табою. Да ладна, які там не маладыя. Можам пабрыжаць. Будзем паступова развітвацца, але на развітанне ёсць колькі пытанняў, краценькіх і простых. Яны не тычацца таго маршруту, па якім мы сёння гулялі. Э, Чым для цябе пахне мінск альбо з якім пахам мінск асацыюецца твой мінск напэўна метро вось такі самы яскравы пах метро якое гэтак жа пахне які ў дзяцінстве вось той пахнеш які ні з чым нельга збытаць кога больш няма нідзе ні ў якім іншым горадзе беларусі колер твайго мінска э, колер у Ну калі глядзець на вуліцу Карла Маркса, то пэўна зялёны. Вось той яшчэ да <laughs> спілоўвання ліпаў, то зялёны пэўна ўсё ж. А якое месца ў мінску стараешся выходзіць, калі ёсць такое? Ну я думаю, што непрыемна праходзіць каля ямы на мельнікайта. Вось ну невялікі аматар нулявога куль... кіламетра. Э, ну так адмыслова не ведаю. Ну, напэўна, і ўсходнія могілкі не самае прыемнае месца адрозне ад кальварыйскіх. А помніка каму ці чаму, на тваю думку, не хапае мінску. Ну багата каму, насамрэч, ну, багата каму. Я думаю, што і добры помнік Владзіміру Семеновичу Караткевічу на Карла Марса мог бы, існаваць і не толькі яму канешне не лусымонавічу гілевіч калі пра пісьменнікаў казаць бо найперш пра іх адразу згадваецца і Ваілю владимирручу быкаву можна было б не толькі помнік але і вуліцу даўно прысвяціць і не толькі ў мінску натуральна восьось э быть нейкіе такія калі вось пафантазаваць наогул помнік э, пісьменніцкі помнік творчы вось бо вельмі вельмі ўжо шмат тут было яскравых яскравых асобаў ну, одна вуліца карла маркса з яе пісьменніцкім домам варта вось можа быть гэта будзе просто лавачка пісьменніцкая дзе э, можна пасядзець і ну выд, э, выдрапаць семя любімага аўтара і за гэта табе нічога не будзе <laughs> а наадварот а Анатоль, дзякуй за сённяшнюю экскурсію. Мне застаецца нагадаць, што сёння гулялі па мінску ў кампаніі з паэтам літаратуразнаўцам Анатолем Івашчынкам. i tried, but I was scared, facing myself and the blame here.